Koning Jabin van Asor het gehoor van Joshua's oorwinnings. Hij stierf toe boodskappe aan koning Jubab van Madin, aan die konings van Simron en Aksaf en aan die konings in die noordelike bergland, die in die Jordaanvallei syd van Genesaret, in die Loeveld en op die bergrug van Dor in die weste, die Kanaanite in die ooste en die weste, die Amurite, Jetite, Veresite, Jebesite in die bergland en die Jewite onderkant Hermon in die misbegebied. Hulle het allemaal gekom met hulle leers, een groot menigte, so baie soos die sand van die sedert. Hulle het ook baie paarden en strijdwaans gehad. Al die konings het de bondgenootskap gesluit en saam hulle soldate vir die oorlog teen Israël ontplooi bij die meeromwaters. Die Heere het vir Oosja gesê, moet nie vir hulle bang wees nie. Morgen die tijd gee ek hulle oor aan Israël, dan sneeuwel hulle allemaal. Je moet hulle perde sy haakskensinings afsny en hulle strijdwaans verbrand. Joosja en al sy manskap het die vijand skielik oorval by die meer omwaters. Die Heere het hulle in die mag van Israël oorgegee en die het hulle verslaan en hulle achtervolg by Groot Sidon, Misreefoot Maaiem en die Mispelaagde in die ooste. Die Israëlieten het hulle uitgeree, nie een het vrygekom nie. Joshua het met hulle gedoen soos die Heere vir hom gesê het, Hij het hulle perde saakskensinnings afgesny en hulle strijdwaans verbrand. Daarna het Joshua na Asor toegegaan, die stad ingeneem en sy koning doodgemaak. Asor het vroeger die leiderspositie ingeneem tussen al die koninkryke daar. Die Israëlieten het al die mensen in die stad doodgemaak. Joshua het hulle uitgeroes so dat niks wat asemal, bly leven het niet. Die stad zelf het hy afgebrand. Joshua het ook al die stede van die ander konings ingeneem en die konings en die mense uitgeroes soos Mooses, die dienaar van die Heere, beveel het. Israel het echter niet die ou, gevestigde stede afgebrand nie. Dit is net al soort wat dier Joshua afgebrand is. Die Israëlieten het die buit in die vee van die stede gevat, maar al die mensen doet gemak. Hulle het die mense heeltemal uitgeroe, nie een het bly leven nie. Wat die Heere sy dienaar Mooses beveel het, het Mooses vir Joosja beveel, en dit het Joosja gedoen. Niks wat die Heere vir Mooses beveel het, is nagelaat nie. Joosja het die hele land ingeneem, die bergland, die hele Zuidland, die hele Goosengebied, die Laaveld, die Jordaanvallei en die Israelberge met hulle uitlopers. Die gebied het gestrek van Kaalberg af wat na Seer toe oploop, tot bij Baal gaat in die Libanon vallei onderkant Hermonberg. Joshua het al die konings in die gebied verslaan en doodgemaak. Hy mis lang teen hulle oorlog voer. Behalve die Jebite en Gehon het nie een stad met die Israëlieten vrede gemaakt nie. Die Israëlieten het hulle allemaal in gevechte verover. Dit was die Heere wat hulle in verset laat kom het, so dat hulle teen Israël geveg het, hulle moes sonder genade uitgeree word, uitgewis word soos die Heere vir Mooses beveel het. In die tijd het Joshua ook die Enakite in die bergen, in Hebron, Tibber en Anak, in al die Jeda bergen en in al die Israel bergen uitgerie. Hij het hulle saam met hulle stede uitgerie, en daar het geen Enakite in die gebied van die Israelite oorgeblij nie. Net in Gaza, Gat en Astot was daar Enakite oor. Joshua het die hele land ingeneem soos die Heere vir Mooses beveel het, en toe die land as besitting aan Israël gegee, voor elke stam een deel. Die land kon toe van oorlog,